nk’uyo n’umwanya umwanya w'ikiganiro karadiridimba ikiganiro gihakajyo n'akanya mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterera cyane cyane mu kubaka kino gihugu cacu c'amavukiro mutiro no musi tugaruka kuki kihasigaye iminsi mike ngo hatangure amatora hano mu gihugu cacu akaba ari amatora ya mbere azoba arimo amatora atatu ayandi matora akazoba muri bibiri na mirongo ibiri n'indwi ayo nazo ari umukuru w'igihugu muri ayo matora rero akenshi turabona cyane cyane ugwaruka ariko ruboneka ugwaruka nirwo ruboneka cyane cyane haba ku rubuga mu myiyerekano vuba imyerekano igira itangure n'ubwo gwaruka kandi niyo habaye imvururu usanga ariko ruri ku isonga none uno munsi yemwe kukidufuza erega turi bene mugabo umwe turakenyeye koko bano baririmbyi bati turi bene mugabo umwe si umwanya wo kwihamenyo y'abatwenzi nibyo turimirije ikiringo twavuga muri politiki ikiringo ciza eh, ku gihugu ari nacyo gituma akenshi usanga n'ibikorwa bindi byose bibandanya mugabo cyane cyane ugasanga na iyo matora icyo kiringo twimirije kiko kirashigwa imbere kugira koko haboneke impinduka cyane cyane mu gutora indongozi zishasha mu bisata bitandukanye bivanye n'urukurikirane rw'amatora ruba ruri ko ruraba cyane cyane kandi bifatikanye n'ikirangamisi cy'amatora kiba cyatanzwe n'umugwi wigenga utegura amatora turi kumwe rero n'umutumira kuko nabwiye n’umutumire adasanzwe eh, ko namwakirereka mvuga izina ryiwe hama kumbure nawe niyabona narivuze ukundi araza kugira icyo yongereje reka nakire honorable jeremy ngendakumana mwahoze murongo uyu mugambi uri ku butegetsi sendedefitede kaze mu kiganiro karadiridimba hano ku isanganiro e, murakoze cyane kuntumira muri iki kiganiro ego tukaba twagutumiye hano nk'inararibonye mwararongoye umugambi uri ku butegetsi uno munsi n'uwo mugambwe akenshi usanga yindi migambwe inenga ati aba nibo akenshi batuma ababandi badakora ibikorwa bategerezwa gukora bemerewe n'amategeko mbe ku bwanyu muri rusange mu ntangamarara ugaruka hari icyo rushobora gufasha mu itunganywa ryiza ry'amatora eh, ugwaruka rurafise ikibanza kinini cyane byerekeye amatora mhm. ubwa mbere ugwaruka nk'uko mubizi nibo benshi muri iki gihugu mhm. nibo usanga bafise inguvu zo kwigisha n'abandi mhm. eh, uruhara rwabo rero ni ntangere kuko eh, n'iyo habaye ibintu by'ingorane usanga akenshi byabaye hagati eh, y'imihari y'urwaruka yegamiye imigambwe Eh, nicyo gituma rero ugwaruka rubwiriza kwiyubara cyane kugira ngo eh, amatora agende neza Eh, nyuma yo guharuka icinyegeje nyuma yo guharuka gituma ubwo guharuka rubona yuko ariko gushigwa imbere cyane cyane akenshi mu bitagenda neza cyangwa mu bitubaka nimvira yuko rimwe rimwe eh, ugwaruka hari igihe usanga kwabaye kutamenya mhm. kuko eh, ubwa mbere mu matora twabanza kumenya neza amatora icyo asigura mhm. tumaze kumva amatora icyo asigura n'akamaro kayo niho tumenye ingene twigenza muri ayo matora amatora nk'uko uh, mubizi ni kimwe mu bimenyetso biranga intwari ya demokarasi mm-hmm. ni kimwe mu bimenyetso bidufasha kugira ngo eh, intwaro yaradushimishije igumeho mm-hmm. ata amaraso intwaro tutayishimiye naho itakoze ibidushimisha naho nyine abarongozi tubahindure atamaraso arinze guseseka mm. nicyo gituma rero icyo kiri mu bimenyetso bya mbere biranga demokrasi haba abandi b'ibindi bimenyetso kuko hariho intwari ibereye hariho agateka kazina muntu n'ibindi n'ibindi n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru cyane rwose mm. ntibari kuyibagira kuko karabaraba rwose Eh, urumva rero eh, mu matora kabara karyo akaryo mhm. keza ko gushimira indongozi mu gihe zadukoreye neza mm. ni n'akaryo ko kuzigayira mhm. tukazisezera mu mahoro tukazibogoza mu gihe zitaranguye ibyo zatwemereye mu gihe zitadukoreye neza tumaze rero kubona tuti mbega ko bakoze neza twese twunguka twari kubwiriza guhuriza rero tuti reka rero twese twitonde turabe abantu bazoduteza imbere bazodufasha kuronka amahoro bazodufasha kuronka iterambere haburiwe dushyira imbere icyo gihe rero izo nyungu urumva ko ari za twese mhm. si eh, ni inyungu mhm. rusange muri iyo mhm. nyungu rusange tumaze kubyumva gutyo rero nta ngorane zosubira kuba hagati y'ugwaruka yego eh. tugarutse kumbure ku tukiri nyine muri rusange mbega mubona abanyamigambwe ni ukuvuga aba bakuru b'imigambwe ni leader politike inyifato yabo yobiyahe cyane cyane kugwaruka baba barongoye n'ubutukiri muri rusange abarongoye imigambwe bohimiriza ugwaruka rwabo hmm. kugira ngo gwitware neza imbere y'amatora mu matora mbere n'inyuma y'amatora hmm. ushima mbere bo nabyo ko nabo nyine ubwabo bigenza neza hmm. tutarabona umukuru w'umugambwe yafatanye mu ishati n'uwundi mukuru w'umugambwe hmm. bumva urwaruka rwo rwoza gufatana mu mashati kubera iki nicyo gituma urwaruka nabwo rubwiza kuyitonda rukarumenya tuti none ko naka na naka ndi kuri iyo reveriyano na gwasa uno munsi eh, turi ko tubona umugambwe sende defudede hariho urwaruka rwinshi ngira ngo rwo barumatse kubona izo ntwaro zibiri zindi batazizi uno munsi mufashe nk'ingereranya cyane cyane kuba barongoye eh, n'urwaruka rwabo mwebwe insiguro ya nini ku eh, inyifato eh, y'imigambwe mm. hari igihe usanga bitagenze neza mm. hari igihe usanga urwaruka rutategereye yuko rubwirizwa kubana neza n'abandi mu rwaruka rwo mu yindi migambwe ariko rero nako kuba ari ukwihenda kuko mm-hmm. Eh, amatora ni igihe gitonya mu buzima bw'igihugu mm-hmm. ni igihe gitonya mu buzima bw'umuntu eh, urya ari mu wundi mugambwe ujya guharuka ujya wari mu rwaruka rwo mu wundi mugambwe n'umubanyi mm-hmm. eh, ejo urwaye ntiwagutwara kwa muganga ejo ugize ingorane iyi niwe wikorako kandi nababwiye yuko amatora akanya gatonya cyane mu buzima mm-hmm. bw'igihugu none amatora ahetse wa wundi mubanyi wawe mwaramaze kugiranira ingorane wumva uzikora kuri inde uzobana nande uzohaba uba mubanzi gusa mm-hmm. nicyo gituma twotegera neza urwaruka rugategera yuko amatora ari igihe gitonya kandi eh, twamaze gutegera noneho ayo matora icyo ko nicyo turondera none ko twese tuba twipfuza indongozi zidutunganiriza twese erega nta ndongozi itogwa ngo itunganirize umugambi umwe mm-hmm. dutora indongozi kugira ngo zidutunganirize twese uyu muntu rero yodutunganiriza twese eh, byaba byiza mbere yaba urwaruka rwari rugiye rukiherera ruti mbega ngaha ku mutumba umuntu mubona yo dutunganiriza neza hmm. akadufasha neza tukaronka ukuri tukaronka amahoro yobande mbere usanga bakiye bamuhuriza ko bakamutora bose hmm. bagize bati mbega muri muri abahanuzi ba komine abahanuzi mubona bo tujya imbere bagafasha ikomine yacu bakayiterera ibyiyumviro kugira ngo itere imbere turonke amabarabara meza turonke ivuriro turonke ishure izo abo bantu muhora bari bande hmm. babifashe neza nk'uko twana ariko ndabivuga wosanga izo ndongozi bazihurijeko mbere wosanga n'utari muri uwo mugambwe uwo muntu yamutoye kuko azi yuko hari icyo azoza kumarira amategeko atunganiza atomorera abanyagihugu turakeneye abashinga amateka bazodushyikira imbere bakavuga ibibazo byacu muri leta bakavuga bati aha nta kandi ikibazo iki n'iki mhm. aha ntabakeka bakeneye ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi mu gihe rero twojya muri ayo matora tubyumva nk'uko ndiko nabivuga wosanga atakibazo tugira ahubwo tugera tutujya n'umushinga amateka wacu mm. tukamutora mm. ubu unyabashinga amateka baracyatorwa usanga umushinga amateka amara imyaka mirongo itatu baguma bamutora mm. kubera yuko amwizigiye ari umuntu akorera neza abanyagihugu bamutoye icyo rero nagira ngo urwaruka rubyumve yuko dukeneye twese indongozi ziduteza imbere indongozi zidufite icyo zitumarira eh, goba ruri ko ruratuma urundi guharuka rurubuza ati ntimugire amadarapo ngizo mvururu twagiye turazishikiriza ku maradiyo mu ntara yagutse ya gitega mu ntara yagutse ya bujumbura za n'ahandi mbe eh, mwebwe nka barongoye umugambwe uri ku butegetsi uno eh, hariho icyo mubona kumbure ubwo rwaruka rwoba rukora rurengeye urundi rwaruka kuko harigeze n'igihe eh, bavuga bati hari n'abajejwe intwaro bamwe bamwe rurengeye nibaza yuko ibintu twoza turabifata uko bibwiriza gufatwa mhm. urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi ni benshi mm. nibyo muzi Eh, n'abaserukira umugambwe eh, poronani userukira umugambwe forodebu eh, twasanze bishyika mm-hmm. ugasanga hariho abanyamugambwe urwaraka bwo mu mugambwe kanaka cyane hose birabaho ugasanga mugabo yabikoze ku gatwe kiwe ntaba yabitumwe n'umugambwe nicyo gituma kenshi abakuru b'imigambwe baca bavugana bati yamara uyiwa aha mwatugoye mwatubaje mwatubujije gukora ikoraniro mwatubujije gukora ibi nibi nibi nabo bagaca bavungana bati yemwe yacu mugora abandi gwaruka nimubareke bakore kuko barabihabwa n'amategeko mm-hmm. ibyo rero birasaba yuko abakuru b'imigambwe baza baravugana kugira ngo bamenye bati ugwaruka ubu hari umuntu wiwanje hanaka yakoze amakosa amenye ingene amuhanura cyangwa ati hari umuntu hanaka ariko arangongorera amakosa bakabivuganaho hejuru kugira ngo ho hejuru rero bamenye bahanura urwaruka rwabo ubwo rero ngo byarashika ugaca usanga eh, nk'icyo kintu mwari mushikirije muti uyu ahanwa ku gatwe kiwe mugabo wasanga inyuma hariho izindi ngufu zinyegejeho eh, nta zindi ngufu ziba kuko mu gihe urwaruka rukoze ikosa mhm. agafatwa none aca kuvuga ngo njyewe ngo nabituma ngo ngo nanahaka mm. aca yemera akawunywa none we wumva wo kwemera kujya gukora ikosa hari uwo kubwira ngo nze gukora ikosa kandi umunsi uzuharamo mutazuba muri kumwe ukabyemera uwo mhm. bagize ubujubuju nicyo gituma hari ababikora ku makosa yabo hari usanga bagize umwete mwinshi mhm. umugabo ugasanga babikoze kutariko ariko eh, sinibaza yuko eh, hari umunyamugambwe yotuma guharuka ngo ugende mukora amakosa aya n'aya n'aya nabyo nibaza kuko mm. nararongoye umugambwe ndazi yuko baratuvuga ko amajyamo menshi nk'uko nyine mugabo ntabyo twaba twabatumye hari uwabashobora kubikora ku gato kiwe twaramuhamagara tukamuhana mu mugambwe muga ntitwabitwarira hejuru ngo twamuhanye mugabo twaramuhana nicyo gituma eh, hari nk'igihe eh, ndibuka gihe bigeze kuvuga bati ngo ngo mu kirundo mm. ngo bimeze gute na gute na gute barabivuga rwose eh, maze kubyumva ndavuga ibintu bavuga mu kirundo byo ari byo mm. ndabitohoza hano ndatanga impanuro igenze neza hamwe n'urundi rwaruka mubane neza kuko muri abanyakirundi rega ntawe mushirana mm. yaba ari umufurodebu yaba ari icyo cyuma cy'indege yaba ari umugerere mwese muri abanyakirundi ntawe muzoshirana genda rero muvugane ngene mukorana neza kandi byagenze neza kuko icyo gihe ndibuka ko hari umuhambasaderi yigeze kudugayo mu matora mm-hmm. y'ibihumbi bibiri na cumi yaduzeyo azi ngo mu kirundo ngo umucangura ngo hameze nabi niwe wa mbere yanterefonnye ati yewe ati ni ukuri nagira ngo ndagukeze mu kirundo batoye neza kandi mwaronse amajwi menshi cyane kandi hari umutekano ntangere mm. ibyo rero birasaba yuko eh, haba kuza eh, kandi abakuru b'imigambi nk'uko nabivuze baze barayaga kugira ngo bamenye ingene bahanura abo barongoye ego honorable turabye imbere yanyu mutaratwara umugambi mukaraba n'igihe mwatwariye umugambi n'uno munsi mutatwara umugambi utwawa n'uwundi muntu mbe mugereranije muri muri ayo mamero atatu mubona ari hehe ho harabaye ingufu cyane cyane ziva hejuru kugira habe uguhanura cyangwa gufasha urugwaruka kugira rumenye kubana neza n'abandi bari ko barigisha umugambi warumva yuko ari ibintu bimeze neza bari bafite ingufu nyinshi kandi n'ubu barazifise ubu nta mpungenge mufise kumbure ibyo yindi migambi bagiriza ko bishobora kuba biba ari ibyo canke bibashikira eh aho bagira ikibazo kigoye mhm. kubera ko ubu eh, unya niba mutari mubizi je nta mugambwe ndimo nta mm. je nta mugambwe ndimo ndakurikirana ariko iby'igihugu eh, ni ukuvuga ah, wari umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru amenyesha amakuru uno munsi bari mu rwaruka kandi urwaruka rutari ruto hara babona cyangwa biyubagiza yuko ari eh, cyo no kwita Catherine Pouvoir mbe mubona ahamenyesha makuru mu gihe byo gumuko kuko marumvitse uburero bumwe bumwe aho bagende bahura n'ibibazo bitandukanye mubona bidashobora kuzana icuka kibi canke ukutabona neza uh, eh, kwibizova mu matora eh abamenyesha makuru uh, eh, nkuko bivuze n'ubundi butegetsi mm. ariko igikuru ni ingene mwakoranye mhm. uba uba mu mugambwe uri ku butegetsi cyangwa mu wundi mugambwe ni byiza gukorana neza ntamenyesha amakuru ni byiza kubaha inkuru kuko utabahaye inkuru ntumenya neza iyo bagiye kuronderera hari aho usanga barondeye ibitari byo ariko uciye uhamagara uti muze kuvuga ibitari byo njyewe ndi ngaha uri umukuru w'umugambwe kanaka uri umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi uri indongozi mu gihugu kanaka abamenyesha amakuru bakeneye inkuru yibahe kugira ngo ntibave bajya kurondera igihuha ngo bave bavuge ibitari byo mm. ikintu kera kivuze ku iradiyo twacakira uko nyine kujya kwa bibiriya kandi byaba ari ibyo eh, ibyo rero bisaba rero yuko namwe abamenyeshamakuru mutangura mumenyera kandi gutanga inkuru yo ku buryo iyo nkuru ije tuyemera tutayikekeranya mm. bishyitse rero ugasanga inkuru yaciye ku iradiyo turayikeranya turatanguye kuyikekeranya ngo ya ngo byavuze ngo iradiyo kanaka ngo cyane kanaka tugatangura kubikekeranya murumva ko uwo mwuga wanyu muba muri ko eh, mutari ko murabutera iteka bikwiye mm. murakwiye rero gushyika igihe mugabo nk'uko nabivuze zimwe mwenyine abategetsi indongozi ntizibaha amakuru hama namwe muvuga amakuru iyo mwatohoje neza mushobora no kwemanga imbere y'abantu uti ibintu ndabizi nabibwiwe na naka bimeze uko bimeze uko bimeze uko hama mu gihe naho abamenyesha amakuru bariko barimwa inkuru eh, cyane cyane nabo zitanze eh, ibyo si byiza si mm-hmm. byiza yuko babima inkuru kuko nk'uko nabivuze iyo batabahaye inkuru hari aho usanga nabo mwagiye kurondera utuntu tw'uduhuha hmm. kugira muvuge ikintu ugasanga rero ya nkuru nikibaye inkuru imwe twemera neza tuti naka ubwo mwarumvise eh, ko hariho n'abakubagurwa eh, narabyumvise cyane biravugwa eh, biravugwa rimwe rimwe narigeze kumva bavuga ibyo muri univerisite cyangwa hmm. barabivuze bijya ni inyifato itari nziza ni inyifato itari nziza kuko umuntu yaje kurondera amakuru urinzi ubwatsi utayamuhaye ntumukubagure urashobora mm. eh, kumubwira uti nta nkuru tuguha akigira mugabo ntibujye umukubagura yaje kurondera inkuru kandi atacyo yononye mm. eh. nuko rero ikiganiro ni karadiridimba turi kumwe na honorable Jeremy Ngendakumana yahoze atwara umugamburi ku butegetsi no turi kumwe hano kugira turabi hamwe cyane cyane ibijyanye n'inyifatirwa rukavuga imbere y'amatora mwumvise nicyo ashikiriza cyane cyane ku bijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru n'uruhara rwabo mu kubaka baza hano muri iki gihe turimo kugira ngo shaka kuvuga igihe tumirije amatora mm. kugira ngo batange impanuro cyane cyane baziha ugwaruka mm. batubwira n'icyo biyumvira ku bijyanye n'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru ni byiza cyane yego jewe rero ku bwanje ibyo yavuze byose birumvikana mhm. mbega nibaza yuko gushika n'uno munsi bikitwira kw'ingaruka mhm. aho nshaka kuvuga bwa bwicanyi bwatangura itariki mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa kane igihumbi kimwe n'amajana icyenda na kabiri hmm. ubwo rero jewe sinari gufata kano kanya ngo hanyuma nigire nk'utabibonye uku kwezi niko tuvuyemo kandi twese nk'abarundi mu babuze dutegerezwa kwibuka cyane n'imibura ibiri gukora agasabisho twibuka abacu imiryango abagenzi inshuti ni rero murakoze kuma kano kanya kugira nako nako ndagacishemwo murakoze nihanganisha abarundi n'uburundi kuri ibyo byadushikiye hanyuma nsaba leta yuko yobandanye ikora kugira ngo turonke ubutungane no gusubiza hamwe murakoze ni ukuvuga rero ndabutse mu kiganiro cy'uno munsi mhm. ikibazo cyangwa intererano eh, intererano ntugira ku ku bakiri bato mhm. mu bisanzwe abakiri bato barakoreshwa kandi bagakoreshwa n'abanyamigambwe hmm. ubwo rero jewe nubwira abakiri bato baba mu migambwe baba batari mu migambwe yuko ubuzima bw'umuntu nikatihabwa mhm. hanyuma amatora ni ikintu kiza rimwe mu myaka ingahe inyuma y'amatora ubuzima burabandanya tugasubira tukabana tugasubira tugafashanya mu kibano tugafashanya tugakorana ubuzima bukabandanya ukuri kwamye hmm. ubwo rero twirinde icyo cyose cyotuma tungabanya agateka k'abandi hmm. twirinde icyo cyose cyotuma duhungabanya umutekano hanyuma tugire urunani mu migambwe yacu itandukanye mu amahoro n'umutekano mhm. no gukorera hamwe mu butandukane bwacu ego iyo ni intererano twamizene ntaje kumuzirikanyi yuko inyuma y'amatora ubuzima bubandanya dutegerezwa kuguma tubana mhm. kandi dutegerezwa kuguma dukorana icyo kintu icyo nicyo noterera abakiri bato cyane cyane mm. kubera nk'uko twaba twabibonye nibo kenshi baba bakoreshwa n'abanyamigambwe kugira babe bokora iki cyangwa kiriya kitabereye ku nyungu batazi aho ziri ikibazo hari ikibazo mubaza umwubaha honorable jeremy kumana turi kumwe hano oya mu by'ukuri ibyo yavuze byose byari byumvikana mhm. jewe eh, icyo gusa nibajije nuko yavuze yuko ngo ubu atamugambo yarimwo mhm. jogora nibaza yuko ubu hoba kugira ngo abe nko mu rwego no kwita rw'abakukuruke kugira ngo azaratera ivyumviro canke rw'inararibonye mu mugambwe canke rw'inararibonye mhm. kugira ngo azaterera ibyiyumviro haba mu mugambwe haba mu nzego z'igihugu ibyiyumviro byabo bene aba binararibonye tuba tubikeneye kugira ngo byubake igwe ko hanyuma bishobore gufasha mu kubaka igihugu mu gutwara mu ntwaro mu gutuma ibintu bigenda neza yewe nicyo nari nizeye yuko iyo shobora kuba ariko arafasha igihugu muri uno mwanya mugabo mwumvise yuko yavuze yuko ngo atamugambwa kibarizwamwo kandi n'uburenganzira bwiwe ariko nizere yuko eh n'uburenganzira bwiwe nizere yuko uko bigenda kose afise ukuntu yoba afasha mu nzego kugira ibintu bigende neza uburundi bubandanye butera imbere murakoze n'abarundi tubandanye turorane murakoze urakoze David eh, Yotawa ugira ibihe byiza Yotawa David mwese murakoze umunsi mwiza murakoze mm, twese twese reka tugaruke hano muri studio honorable mm, uno David Yotawa avuze ikintu gikomeye cyane umugambi uri ku butegetsi murawuzi uri ku butegetsi kuva muri bibiri na gatanu murawuzi mwarawukoreye uno munsi imyaka mirongo ibiri iriko uri ku butegetsi none ga honorable kutaba mu mugambwe koko mwumva mufise iciro kwita umuryango wa politike wabareze kuva ah, mubona koko kumengo hari ikintu mwimye abarundi umugabo eh, cyane cyane bahurikiye umugambwe uri ku butegetsi eh, sindi mu mugambwe rero kubera kuva kiriya gihe mugabo sindi kure yawo mm. kuko umugambwe uri mu bawushinze ukawukorera jewe ni jewe igihe bavuga ngo radio demokrasi la voix du peuple siniko muvyibuka mm. bakayita ngo rutomora ngiye ngo mm. je ni je nabitwara kijya gihe naho nta bimenyesha makuru hama ndagenda ku rugamba mara y'imyaka indwi eh ntabonana n'umugore n'abana eh, nitangiye ubwo rugamba rwa demokrasi kugishika rero tuza ngaha ndaburangura amabanga atari make ndabashef du protocole d'etat ndabambasaderi ndagara ko gutwara umugambwe ndagenda gukora muri eyara Eh, kugwaruka eh, kugira ngo bamenye ingene kwigenza eh, muri aya matora yimirije nagira ngo mbere nshimire cyane uyu David wo muri Ottawa atanze intererano nziza cyane nizeye yuko ugwaruka rwose rwamwumvise yabasabye kwigenza neza kwigenza runtu ati amatora arahera mugabo ubuzima burabandanya hmm. umubanyi mwabanye ntimwupfa by’amatora bazoheza babona yuko eh, ibintu bigenze neza kuruta uko bigenze bigenze igihe ariko ntimushobora ari ejo na hirya kubona ko zocika nk'intege mu gihe hari nguvu nyinshi zakoreshejwe mu guhanura mu gushira imbere neza mu kubwira urwaruka ngo ugasanga mu nyuma karaciyemo ubwo ntibicane intege oya nibyo uciye intege na rimwe wamiza ko nk'abariko barabumviriza sindabizi abariko barumviriza nabo barafise uko babibona ariko turi ko turatanga impanuro nkizi mhm. tuzitanga muri rusange yaba bita ko ari benshi canke abari bavugwa ko ari bake eh, ari bo bose eh, basabwe kwigenza runtu basabwe kwigenza neza kugira ngo amatora ntabe imvo yo kudusubiza inyuma mu ntambwe ya demokrasi mu ntambwe y'amahoro mu ntambwe y'umutekano mu ntambwe yo kubana n'abarundi eh, yo kunywana eh, wese dusabwe rero yuko bo kumviriza izo mpanuro aho bari hose mm. hari uwanditse ati none ko mwashikije yuko atamugambwe muri mwe mbe muzitabira amatora twimirije ehe gutora nzotora nyine rwose mm. nzotora cyane kuko ubwo n'uburenganzira bw'umunyamugambwe n'utari mu mugambwe nzotora ubwo nzotora kiri ku mutima wabitoye ariko iyo nk'umugambwe uri ku butegetsi wakeneye kwamamaca nk'ari ibyo mubona bitagenda neza ibyo muhora mubikora Eh, gushyika ubu ntabyo barantuma mm-hmm. umugabo umunsi babintuma nabikora mm. nabikora cyane kuko nk'uko nabivuze umugambwe sendedefudede ni umugambwe ndi mu bawushinze mm-hmm. ni umugambwe nakoreye umwanya utari muto kandi mbona ko mfise uruhara mu byo mu byo nakoze eh, wiyumviriye imyaka indwi warahebye umugore n'abana uri kurwanira demokarasi urumva ko dufitaniye ubumwe bukomeye cyane ntibontuma icyo nkora giteza imbere umugambwe giteza imbere igihugu ngo neke kugikora hmm. nuko rero ikiganiro karadiridimba kirabandanya nk'uko byumva turi kumwe na honorable jeremy kumana hano turi kutugaruka ku ruhara n'inyifato ugaruka gogira kugira amatora twimirije azoba amatora ahurikiyemo bose cyane cyane aba amatora meza atunganije neza narijya akenshi usanga ugaruka nk'uko babivuga mu gihugu ngo ni Burundi bw'ejo ariko nabo bavuga ati wapi ni Burundi bw'uyu munsi ni nago bwinshi urabye ibitigiri rero nibo bakwiye cyane cyane guhagararira eh, amahoro no kwirinda cyane cyane ibijyanye no kuyahungabana kuvuga imvururu haba mu migambwe canke mu gihugu kuko uburundi imigambwe irahinduka ariko uburundi bwo bwo buguma bwa bundi nta rubibi na rumwe rwabo ruduga canke rumanuka ngo rwaguke canke rube ruto kubera habaye izo nduru nuko rero namwe mwese cyane cyane ngo barundi muri hanze akanya nigwanyu cyo casigaje iminota 13 kugira cyo turangiza kino kiyago cacu erega nuko rero turi muri karadiridimba n'akana kaji wabo turi dusa n'abariko barasozera kino kiyago cacu ariko kumbure hariya mu buhinga bw'ivyuma uza kuja ku murongo baza guca bamuduha ariko kumbure reka dusubire hano muri studio na honorable Jeremy Ngendakumana uh, aba ariko baratwandikira ubutumwa ariko bibakundiye barashobora kudutelefona uh, byanse naho barashobora kwandika nabone kuko hari ibihugu bimwe bimwe kino kiganiro kiba bari mu bucagucagu abandi bari mu ijoro eh, rinini ni imwe mu nkingi za demokarasi ayo matora twimirije vuba uno munsi mubona ari gute imigambwe yokorana kuko muratsi ko ariho migambwe hakaba abigenga hakaba n'inani nk'uko bisanzwe byemerewe n'amategeko kandi nk'uko bamwe bagiye murabikurikirana hari ibyo bimwe bimwe wasanze bitagiye bihuriza ko naba n'abariya ni gute ukorana kugira koko ibizova mu matora bizobiwe ku nyungu y'igihugu cyose tubibone nko muri ayandi politiki mu bindi bihugu uwatsinzwe n'uwatsinze baramukanya bagahana ukuboko bati komera hama tuje ku kivi mwanashikirije cyane cyane yuko amatora ari umunsi umwe yego cyane amatora ni umunsi umwe mu buzima bw'igihugu hmm. urumva si ikintu kinini cyane nibyo ni kinini kuko ikivamo kirafise icyo cyerekana mu gihugu n'impinduka birafise ibyo bihindura mu buzima bw'igihugu ariko rero icyo twotegera ni uko eh, amatora araba agahera ubuzima bw'igihugu bukabandanya ubuzima bw'abanyagihugu bukabandanye ubuzima bw'imigambwe bukabandanya eh, abarongoye imigambwe rero muri iki gihe tugira turi kutugereza amatora eh, nk'uko nayo namwe ndayivuga kare barakwiye kuza baravugana mhm. bati mbega tubanye gute ari ufise akari kangonongono afise akarigangamuga akakaganira n'ubundi kugira ngo tuze tugene mu matora atangorane ziriho hanyuma bose bamenye kwigenza neza eh, mu kwigenza neza icya mbere ni amategeko mhm. hariho amategeko eh, yerekeye amatora mhm. hariho umenga hari n'igihe bahora basinya icyo bita code of conduct sinzi ko bakibikora kode do conduite nyine bazigenza mu matora kugira ngo ibintu bigume bigende neza eh, bogerageza rero kumenya yuko ubanguranya ucira urubanza bavukana ngo ararangamiza mhm. ntagira nkunzi mm. umugore rero ni uze watunganize neza utagira nkunzi hanyuma nabo bazoba bagiye muri muri iryo higanwa uwatsinze eh, ni ukuri eh, abaporona byarabagoye kwemera naho muganga ntibabihakanye mm-hmm. gutsindwa ntibiryoshye birumvikana mugabo icyo gihe uburundi baravuze bati bwabaye akarorero mu ntambwe ya demokarasi mu bihumbi bibiri na gatanu haraba amatora eh, nta ngorane nyinshi zahabaye mm. urabona ko n'iryari abarundi cyane cyane dore ku banyepolitiki bazobona yuko ihiganwa atari gutsinda nayo murafise umwizero ko yayo yo twimirije azogenda neza hamwe abantu bose bayahuriza ko eh, nibaza yuko umwizero twawugira tuwugira kuko njyewe eh, mparanumviriza abarongoye mu guseni eh, baravuga amajyambere imvuga ihumuriza yuko bazorongora amatora neza atawaryangura ataka mwana wa mama mu gihe rero bobikora nk'uko hanyuma banyamigambwe nabo bakaba biteguye yuko utsinzwe badatsindaho kandi yemera ko yatsinzwe kuko hari igihe umuntu yindadira akavuga ngo wanyibye eh, igikuru nuko batagutsinda aho umuntu uko watsinzwe kandi uwatsinze nawe akamenya ingene yigenza kuko eh, iyo watsinze utigenjeje neza uca usanga watsinzwe biciye bimutera akantu k'akazigo kuko yatsinzwe noneho baciye bamukindaga ngo yatsinze ugasanga biragoye hariho rero burya ingendo yego ni byiza cyane kandi n'akaruriro twoza turaha n'abandi kugira ngo eh, n'abandi uwatsinze amenye ingene yigenza imbere y'uwatsinzwe n'uwatsinzwe amenye ingene yigenza eh, amenye ati natsinzwe ariko ubuzima burabandanya barya barabagenzi bagenzi ntiduce tuba mm. bansi ururabi mm. eh. turi ko turasozera twavuze imico ibiri turavuga ingendo inyifato ugaruka bwogira turagaruka no ku bwigenge bw'abamenyesha makuru na bone mwagize icyo mubivuze ko muri rusange ubutumwa muha abarundi nubuwe dusozera eh, muri rusange ubutumwa muha abarundi ni uko eh, ubwa mbere kwitegura kujya mu matora mhm. eh, kujya mu matora rero utagiye gutora burya ni uburenganzira uba wiyatse kandi bakitegura gutora neza mm-hmm. gutora neza kujya nabivuze ni gutora indongozi zibikwiye kandi zimvuga kuri indongozi zizotujya imbere mu nzira y'iterambere indongozi zizotujya imbere mu nzira y'amahoro no kunywanisha abarundi reka ngire ko ndabashimira mwakoze kwitaba ubutumire bwacu n'akanya mwaduhaye cyane cyane kuri uno mungu umunsi unagora abatumire benshi eh murakoze cyane kuba mwantumiye muri iki kiganiro no hanyuma nzoza murazorahura mu njakara mfise icyo nterera nzogiterera murakoze murakoze reka shimire na David yatwakuye ari Ottawa shimire namwe mwese mwari ko muradukurikirana yakoze Eric Uwimana Eric mfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro yari Rimedar niyo nkuru reka ndabipfurize kururanirwa aho muherereye hose naho kuwa mungutsa